קוף תעשה ביגועים דלדל רום לזעזועים חסל את כל הציונים זעזע את ביטחונה של ישראל לחתור למגעים עד ציונים, לשרוף מחנות וחיילים, את ביטחון של ישראל זעזע, לחשוף להבות אש ווולקנים, לחתור למגעים עד ציונים, לשרוף מחנות וחיילים, את ביטחון של ישראל זעזע, לחשוף להבות אש ווולקנים, וולקנים, תעשה בגויים, תרדן קום לזעזועים, חסל את כל הציונים, זעזע את ביטחונה של ישראל. קום, תעשה פיגועים, טרטר, קום לזעזועים, חסל את כל הציונים, זעזע את ביטחונה של ישראל. מדינת חולשה וטעטועים, מעמד במלחמה לא מחזיקים את עכביש, הם נגלים. שהמפגש בין אבריק מבחינת חולשה וטעטועים מעמד במלחמה לא מחזיקים כקורע עכביש הם נגעים כשהמפגש הם אבריק זזה את ביטחונה של ישראל תדליק בליבה כמו קוראים מוטט אותה עד ליסודות תדביר את כן התקנים גרש את קוף לציונים קוף תעשה פיגועים, תרתק רום לזעזועים, חסל את כל הציונים, זעזע את ביטחונה של ישראל, לבבות הציונים, כל אחד פונה לכיוון אחר והם מזדהה, ממוות נבהלים והם מתחבאים, מאחורי חומות וממוגנים, לבבות הציונים, כל אחד פונה לכיוון אחר והם מזדהה ממוות נבהלים והם נכחדים מאחורי חומות וממורגנים זעזעת ניחונה של ישראל תדליק בליבה כמו קוראים מוטט אותה עד ליסודות תדמיר את קן כן התיקנים גרש את קוף לציונים קוף תעשה בגויים טרטר קוף לעזאזורים חסל את כל הציונים זעזעת ביטחונה של ישראל. זאת אשליה ולא יוצלח, עבד עליו הכלח ונאלח, חלף כעכברים בשדה יבש, קריבו במותם בירי תפתח. זאת אשליה ולא יוצלח, עבד עליו הכלח ונאלח, חלף כעכברים בשדה יבש, קריבו במותם בירי תפתח. زعزعت بكون عاشق إسرائيل تدليك بالي باكي مو كوريم موتت وتقعد لي سدود تدبير بكيناتي كانين قريش بكف لتسيوني بكف عسابي انتر ترتب روم لعزيزوين خسالي كولك سيوني زعزعت بخنا شد لإسرائيل تنتلك بروتام هامون تلك ישראל תמתיר כבר אותם המון טילים תעשה את עולמם מחזה אימים לשרוף להם בתודעה נס גדול כי הם מגורשים ואנו נשארים תמתיר כבר אותם המון טילים תעשה את עולמם מחזה אימים לשרוף להם בתודעה נס גדול כי הם מגורשים ואנו נשארים זעזע את ביטחונה של ישראל הדליק בליבה כמו קוראים זעזעת תכונה של ישראל הדליק בליבה כמו קוראים הדליק בליבה כמו קוראים לחתור למגע עם הציונים לשרוף מחנות וחיילים את ביטחון של ישראל זעזע לחצוב להבות אש ווולקנים לחתור למגעים הציונים לשרוף מחנות וחיילים את ביטחון של ישראל זעזע לחצוב להבות אש ווולקנים וולקנים من هذا المكان لكن بالتأكيد هناك ما هو أصعب كلما تعمقنا في هذا المنزل وصل نداء استغاثة أنه يوجد بداخله ثلاثة لا نعرف ما إذا كانوا أحياء أم لا لكن واضح أن هناك أعمال بحث وتنقيب لهم خمسة أيام ينادوننا على رقم المجاني 102 على دفاع على الدفاع المدني يستغيثون فينا حتى هذه اللحظة قبل قليل بس تم التنسيق مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر للدخول الآن